Մտքա գրական նվաղտում ցածատագելով։ Սիրում թումա ճեստուքել։ Երեքամյա մարկը հիմա է այդ մասին հանգիստ խոսում։ Բայց հունիսի 27-ի լույս 28-ի գիշերը, երբ թշնամին կրակ է բացել Մարտակերտի Կիչան գյուղի ուղությամբ, ինչպես մայրն է պատմում, վախից չէին կարողանում հանգստացնել։ Երկու տղաներից ձեռքի տակ եղած շալերով փաթաթել ու իբր ապահով վայր ներքնահարկ են իջեցրել։ Մեծ ընտանիքն այդ րոպեներին վերապրել է 44-օրյա պատերազմի առաջին պահերը։ Նույն զգացողություններն էր նաև Կիչանի մյուս բնակիչների համար։ Գյուղամիջում հավաքվել, քննարկում, պատմում էին, ինչ էր կատարվում։ Պայթունը որտեղ է ունեցել, այս մասով չի եղել, այն մասով քնիցելել են, դա եղել է 3:40 կամ 20 այդ հատվածներում, հելել են պայթունը լսել եմ։ Եկել եմ նորից ասի հանդարտվեց։ 5 րոպե ընթացքում իրար հետևից պայթուն։ Երևի 20 թվին դուք լսած կլինեք Ստեփանակերտ այդ պայթունները, այդ նույն պայթունները եղել են արդեն վախից, երեխես արդեն տեսա, որ ես էլ արդեն վախեմ ոչ թե ինձ համար, այլ իր համար, ասում մամա, մի վախեցիր, ասում բան չի լինելու եղավ։ Մի վախեր, մի վախեր։ Ձայները լսել, բայց քիչ։ Այնուհետև ավելի սկսեց այդ թնդունները բանը ինտենսիվ գոռոնգոչներով, դե չեմ ասում վայնասունը երեխաների, փոքրիկ երեխաների, չեմ ասում ծնողների, ել չեմ ասում մեր որպես երեք զավակների մայր, այդպես լացելով, լացուկոծով երեխաները փաթաթած մի կերպ հասցրինք իբր մեր կողմից ապահով մեր ներքնահարկերը։ Մեզ համարում են terroristներ, ահաբեկիչներ։ Այն անձիկ մեր երիտասարդները, ովքեր տկնաճան պայքարում են, պաշտպանում են մեր սահմանները, այժմ վայրենիների կողմից կոչվում են ահաբեկիչներ ինչ կյանք ալա, սա կյանք չլավիր տարան, հասի մենք սե ջնշումս եկալա երկու հերվ տարը, մնացամ սեստի կուշ եկալ ծավտանը։ Վար գիրայի նրան խոխեր հնարավոր չկա, որ մին տեղ կուխի։ Այդ ժամանակ պիտի գայիք ստեղ, տեսնեք մեր ապրումները, մեր փոքրիկ երեխաները, թե ինչպես են լացում։ Բայ խփում է, խփում է։ Հերիքա արդեն մայրեր ենք, մենք ենք մայրեր։ Մինչ գյուղամիջում մեծահասակները վրդոված պատմում էին կատարվածը, 13-ամյա Տիգրանը կանաչած ծառերով, աղյուսապատված ճանապարով մեկ շիշ ձեռքին, ժպիտը դեմքին իջնում է աղբյուր։ Շեղելով գործից տեղավորվում ենք ծառերի շվաքում, սկսում խոսել լուրջ թեմայից։ Դե մունքեն հետապարկա առաջինը վեր գրակալան մամա գեհաթակ հանդի ինչ որ ճոճոկաչ վեր են դուա։ Երկրորդը կավայտուա ասա իրեն տամ մախբո երակ ասա մի անգամից տեղան։ Դիք շատ վախալ չենք, ասում ենք դե ոչ մի եկո երկնա բաց կանգստան, բայց տեսանք որ չէ։ Իմ ախպաս եկեք տան տյուսոնն տանեմ մի օրի ապահով տեղ հանցու ինչ որ տան մրտան պես էլի հանցու մոզոնաշինի։ Մուգի եկա թաքենանք, հետո ասանք լավ, քանք մե բարեկամը տուն տեղ մենք անենք։ Քանք մե բարեկամը տուն, ընդեղ էլ մի երկու իրեն տուալ Արցախյան առաջին պատերազմի օրերին Մանկասայլակում ապահով վայր տեղափոխվող տղաների զավակներն են այսօր նույն ճակատագրին արժանանում։ Ուսուցիչ Կարինե Ասերյանը, որ 3 տղայի մայր է, ասում է. հայրը սահմանին է, տղան ներքնահարկում։ Որպես մանկավարժ, որպես մայր, որպես հայկին, որպես մտավորական խոր հիասթափության մեջ եմ գույր աշխարհի հանդեպ չգիտեմ ատելություն ասեմ, չգիտեմ լծված սիրտ ասեմ։ Թշնամու նշանառության տակ Կիչյանի բնակիչներն ամենօրյա վախի մեջ են ապրում։ Փոքր երեխաներ ունեցողներն էլ առաջին անհրաժեշտության ապրանքները մի պայուսակում հավաքած ամեն վարքյան սպասում են հարձակման։ Ես կարող եմ հավաստիացնելու համար ցույց տամ այն պայուսակները, որտեղ գտնվում են մեր առաջնակարգ փաստաթղթերը եւ երեխաների շորերը։ Դիվերսիա, սադրանք որակումներին համաձայն չեն զրուցակիցներս։ Ամեն օր Արցախում էթնիկ զտում է իրականացվում։ Ես կոչ եմ անում մեր ղեկավարությանը թող լուծում գտնեն դիվանագիտորեն։ Իրանք պիտի մտածեն մեր երկրի ժողովրդի։ Պիտի չէ հասկանաս, որ ապրում ես քո հայրենիքում, պետք է պաշտպանես։ Բայց եթե կառավարությունը այնպիսի կարգավիճակ չի ստեղծում, ինչը մտածես։ Եթե երաշխիքներ լինեն, եթե այս կրակոցները վերջանան։ Ոչ մի, այ հիշում եք, որ ծիծեռնակազմա Ատիցերնակը բույն է շինում եւ շինում է եւ երկում ամեն մի շուխ կպցնելիս առաջվա բունն է հիշում։ Իհարկե, յուրաքանչյուր մարդու համար իր հայրենիքը։ Միթե այսքան մեծ է բնակիչների ցանկությունը։ Արցախում պայթողարկերից, կրակոցներից հեռու խաղաղ կյանք են ուզում։ Harold Muller. Euh.